Pantxika hojuti egunan. Egunan, bai. Beraz, sarnegun, pastorala bat uh, eginen duzie, asiz izte biltzen, lehen uxatxak dira, deia, nola etorri zauzie, ideia? Ni betidanik uh, eh, izan niz uh, eh, mugabatetan bizi, hor barko zen intzalarik uh, eh, han sortu eta uh, eskolan eta hola, e, hor mugababa bazen, biarno eta sibiruan, eta betidanik ene aiteni eta baini entzun ditut uh, biarne egiten, uh, errestatzen, eta bon, bazen, hola trukak eta bat bien artean, Eta, mon, geroztik, uh, senditzen honen bazela bata besteen kontrako bat edo jelos kortasun bat zerbait holako. Horren, bon, hor eh, pentsatu dut uh, lehenik historiari, inez adigasean emazte hori beti buruan dut badu aspaldi eta beren historian kontatzeko gogoa nuen. Eta bigarrenik, eh, nahi nuen, be izan dadin, be muga faltsu bat, uh, nubait. Ordean, voilà, hola, ideia, hola sortu zen, eta ni hasi niz proposatzen, elkarte hainitzei um, ehm, idatzi dut hemen uh, sarnegu erremu hondan, voilà. elkarter eta eh, esfikatzez eh, gogoa nuela proiektu baten proposatzeko eta um, bat nahi nuela egin eta, voilà. eta hola hasi ginen proposatzen uh, pastoral hori. Voilà. Mm -hmm. jendea motibatu da? Orduan, be, gerriko historia da, zen da, 2008-biko abendu hortan, egin ginuen lehen bikurra bat, eta iziren irurugei bat. Hoiek, eh, bon, espikatu nien uh, zer helburu bat zen uh, eta eh, hoiek bat ziren. Gero, bigarren bikurra bat uh, egin ginuen behiz uh, urtarri hor, 2008-biuan, Eta hor, behiz, to ziren ez uh, lehenek birikurako denak, batzuk, eta gehi beste batzuk. Odan horrek e, egiten zuen, uh, jadanik bunkituak eh, zirela, ez dakit hiruro gehi bat edo gehiago. Eta hortik, uh, memento batez, uh, ekainan hiruan, egin dugu bilkura bat, ahizari guziak, edo parte harzari guziak biltzeko. Eta hor, ehunek arrapostu handute, ehun pertsona izan dira bilkura gotara. Eta hor, uh, sorpresa, izi gerrikoa da, zenta interes handi handia badute. Bai. Arri gari, eta hor egan behar da, sarnegun gira, Euskara bada, ez bakarrik. Nola eramaiten duzie Hori. Ba, nik senditu dut, uh, eh, senditu dut, ba, ba zirela, xarnegu historia hori da, bi izkuntzak baditu zularik, edo etxean, ba bi, uh, bai, eskaldunek, eh, uh, eta bai, gazkoniak, eta, bon, man, xarnegu zirela sortzez, nahi du ezan, bai, aitetamak, bata uh, eh, eskualdun eta bestiak eskoniara duzula. Voilà. Eta hemen, mm, bada, uh, eh, el hau detzen da, sernigu herria, hor eh, badira hamar bat uh, be herri, eta eta ara, orduan hori da, nortasun hori azkenean badute nortasun bat, bi nortasunekin bat egina, voilà. eta hori da. Voilà. asketa bat beraz, pastorala ere? nasketa bat izanen da gaskoiera eta euskararen artean? Ba, hori da, orduan, hori kere batu eh, idazleen historia, zen dabon uh, eh, igan urtean uh, eh, udaran hasi nintzen pentsatzen, eta hori hausartu nintzen, etxaro bordari deitzea. Eta etxaro bordak segidan argunt hasi zen izkibatzen, e, eh, balikartu ginen eta egin ginen trama bat, inez edegasen e, eh, kontatzeko, eta hasi zen idazten, hasi da idazten, eta ozakit hilabete baten buruan edo bilabete, txatenik kasik dena idatzia zuen. Eta gero, hortan sartuko ditugu, be, gazkoinarez bertsetak, eta... Eta horrentako, eh, lehenik pentsatu inon uh, eh, Sergi Javalo hiesi, baina geroztik, be, sorpresa dugu, jakitea, hemen, uh, rialde basiela, Eh, bai poetak, eta bai e, eh, gazkoinak ez idazten zituztenak. Eta orduan, hor, galdegin dugu, txakatu dugu bon, gutia, eta arguntatzen man dugu Eta hori da, Ivan Barreira, eta Ivan Barreira horrek, ebe gazkoinak eh, izkuntza defenditzen du, eta bizik interesatua da lan horrekin, eta orduan, berrak ditu itzulpen batzuk, sorkuntza batzuk, eta jabaki dugu ere, azken kantua, gazkoina rari emaiteko leku, leku egoki bat, voilà. azken kantua izan entzela dena gazkoina ez. Voilà. Inesagasen nene historia piskat kondatzen aldi guzu? Ba, orduan, Ines adegasen, sortzez, bastidarra zen, mila bosteunta lagoita hamarin edo hola. Eta hamala urtekin, beraitak edo baitetamaik, eh, bon, errantzioten, berzuela Eh, joan kanpora eta joan zen ez dakit lan egitea urgunarat edo ez dakit eh, norat. Baina han, urtubiko jaunak geldiara zizuen, sorgin keriaz akusaturik, hamala urtekin. Eta hor, uh, eh, la urtez, izan da torturatua, eta den, akizen, eta akizen, uh, be presondegian sartua. Hortik, aterra zen, eta eh, lapurtar emazte hanitz bezala, hola, akusaturik izan zirenak, joan zen bestal erabizitzea, ondara Eta ondara hor, be familia sortu zuen, ezkondu zen eta haur batuken. Urte buruan, hor, haur batzuek misere goria zen eta mm, haurek eh, gorsi ziren, eta dene ziren. Eta orduan, eh, Omen, uh, eh, haur bati emaiten manimazion eh, zenion uh, bat, zer nahi kontatzen zuen. Eta orduan, uh, haur hoiek salatu dute, Inesa, sorgina zela, eta berarekin izan zirela, ehatz batetan gainen, akelarerat. Eta hortik, berriz geritua izan zen, eta berriz uh, torturatua, eta uste dut logroñora eramana izan zela. Baina han, bazen uh, enkizitore bat, eta berak txakatzen zituen frogak, eta frogak ez zituen atzaman, orduan libre utzi zuten. Me maztoren historia da sustut ez duela sikula sikula itortu, tortu rapian eta gilditu da beti uh, beti susen, beti reiten ez ez ez nitsorgina, ez nitsorgina, ez nitsorgina. Eta gara hartan, dola krikin eta izan ziren uh, eta bala. Eta orduan eh, bere, historia kontatu nahi dugu, zenta maztea Eh, azkar bat zen eta askatasuna eh, askatasunaren eh, bia joiten zen eta emazian hitz bezala bere herrian hartzen zuen lekua zenta hien ziren bere senarret zen ahantzalea baizik eta soldadu baina ahantzaleak joiten ziren eta sei hilabetez emazte horiek ziren uh, bakarrik herrietan eta hek zuten dena jamaiten eta uste dut podere horri betzera batek gustuko inke egitoren zat, eta pezen eta voilà, elizako pertsonen zat. Mm. hori Raz gara Bai, eta nik nahi nuke, uh, azkenian erran, eh, zirela sorginak, baizik eta mazte batzuk, eguneko tasunean, uh, lanin behar ari, eta zekit uh, haurakuken, uh, lagundu haurakukaiten, eta bai, belarrak bat uh, zer, uh, zuten uh, sendatzeko eta hola bai. Sekin bat bat zuten hola, mi bon, ziren hartako sorgin batzuk, eta nik nahi nuke, uh, utzi hitzori sorgin keria, sorgin da, eta behar behar egiria da. Eta hor, eh, ziren eh, denak holakuk. Me, bon, eta garrai eh, biziki luna izan da, et biziki pesua, biziki... Uh, voilà. Eta hori nahi nuk, ginuke haipatu. Bai. Hor, hasi biltzen, iru bilkura. Egin bai, dituzie yeah, bai, momentuko, yeah, urrengo urratxak, zinez uh, biltzen eta noiz hasiko litaike, zure uste? Errepikak horiaren uh, hamabostin, hoi segur da. Uh, igan tez eginen ditugu eta am amostegun goziez, algarrekin janen dugu eguerdian, eta horrela, bon, xarretan egiten ginoen bezala, forumona biziki edera da, zenta denak lotzen dira, horrela. Orduan, dagun urratxak izanen dira, pixka taldeka mm, bitzia. Uh, bada, talde bat uh, antolakuntza horrean sartuko dena, sukaldaritzan, eta hola, zenta prestatzeko uh, mustraka bat, edo pika bat, beharko dira begelak prestatu, beharko da prestatu janaria, dena prestatu, mm. eta hola, horiek bilduko dira. Gero bada mm, talde bat, dendari, dendari talde bat, horiek ere bilduko dira. Eta giru, bada administrazione talde bat, horiek biltzen dira erregularki, jatanik eta diru laguntzak alde egiteko, baita herri guztien ingurua egin dute, joan dira herri guztien eh, bisitatzea, eta herriko etxe guzietan eh, galde egin dute, bederen gela bat ustea, aldatuko gira geraz, eta herri guztietan pasatuko, mm. hola, herri guztiak bat dute dinamika bat, eh, eta eh, zerbait pasatuko da, hein uh, herrietan. E, hori izan da, eta bon, lan horren egiten ari dira batzuk, eta eh, antolakuntza hortan, ara. Eta gero, horiaren zazpian, bilduko ditugu arrizale guziak, guti, eh, bakarrik eh, berriz espikatzeko nola pasatuko diren murztrakak, eta gero, hama bortzian hasiko, Hala. Hmm zanbat euh, dantzari eta arizale, zen eh, dira? hor, eh, Momentuko, eh? Momentuko, bat dire lago gehi lago eta hamar bat, hanizta, bai, hanizta. Bai. Hanizta, me berden eh, justoki, dantzan nahi duanak egin, bakarri dantza egin endu, ba, eta beste herrietan jende gutxi banin bada, ba, ba dituzu kargu ez bat, baizik eta bi edo hiru kargu erramaiteko, eta justu gizonak, gizonak beti falta dira, eta gizonak, uh, bat asola duriak, gero dira ze laborari, gero ez dakitze eta ze, eta hor, hor, behar bada, aski izanen da, be, barkotxak argu baten eta hori erameteko, bon, azkenean, um, hola izaten ahala ere, mm bai. Noiz pentsatzen duzie, maitea? Eta mm. nun? Bai, eta ekainan uh, hori pentsatu dugu, ekainan hamabors eta hamaseian izanen da bimeto hoita lauen, orduan, izanen da bastidan. Fan bi egunez izanen da, bastidako uh, plaza erdian hor. Eta gero, irailean hoita bi eta hoita hiruan, izan enda bardo zen. Hor, uh, bat bada, eta hor, uh, eh, azkenen, aterbe bat balitaike uh, orduan, bon, hori uh, aitzinan eman dugu, eta hautatugu bardo ere, bon, uh, zenta bardo ze biziki parte hartzailea da ere, beste erri bezala, me hor ere, orduan, hor emanen dugu, bai. Zer Zalen aldia, eh? Artartzen duzula pastorala baten eh, antolaketan. Zer maite duzu hortan edo zer ekartzen dizu? Ba, ni ni eh, go, eh, gero gozatzen naiz, uh, eh, erregen goa. Erregen goa da disipline bat kutsan eta pastoral guztia koordinatzen dut. Eta ni maite dut da mm, atxe maitea urrezko pipita hoiak nahi dut zerran batek ez, ez daki, egun ez daki, badakiera kantatzen eta badakiera dantzatzen. Ordan, da hoien atzamaitea eta hoiek kargu baten emaitea eta aitzinan emaitea heien kompetentziak eta kompetentzia hoien txakatziak hori dut eh, maite me, bai, ororen gainetik hori dut eh, gozatzen, gozatzen nahi egitez. Bai. Mm. E, justu, ah, pastorala izanen da bi izkuntzetan. Bai hori sarneguren nortasuna da eta hori beraz aintzinera eramaiten duzie, publikoaren zat, uste duzu, zaila izanen dela mm, segitzea edo? Ez, ez, enta frantxez dun bat, ez dakien euskaraz, eh, bon, etortzen dela laik baten ikustea, bada li, bad liburuska, liburuska ikin dena segitzen alduzu, eta egia da hartzen alduzula denbora uh, irakurtzeko, eta, bera, me nik ez dute zela bat ere uh, izanen problemaik, bera, itzupenak izanen dira. Mm. Itz bat gaitu neko zenuke? Be, euh, ezakit, euh, uh, justo erraitea sorpresa, sorpresa joiten girela, uh, proiektu horrekin, eta jendea biziki, biziki motibatu edela, eta iduridu du, uh, aspalditik uh, goaitetet zutel holako proiektu bat, euh, zenta hor, ikusten dira, e, izigarri kontent, izigarri kontent hola hor izaitez, bai. Beraz, uste duzu argiki ikusiko dela aldaketa bat dinamikan edo giroan, sarnegun? Bai, uste dut, ba, uste dut, eh, hoi sigur da, zenta beti da, be, elkartasun hori da, irugarren, eh, ene irugarren helburua hori da, eh, e, hori zen, karlan hori, zenta hori da ere, ez da erresa, ez da elkar lana, baina uh, biziki, uh, biziki da, eta bakotxak emaiten du eta ekartzen du bere kompetentzia eta elkar um, gabe ez da, posible, pastoral bat ez da posible, denen behar bada eta orduan, voilà, hori da, hori da, edera, gauza edera, ere, herri horietako jendea biltzea, denak. bai. Txermanki, pentsik hau guti, mila esker zuri. Bai, mila esker zuer, dener.